Elhamdülillahi Rabbil alemin. Assalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaykum rahmatulloh. Birinchi bob. Birinchi bob tavhidning fazli va ana shu tavhidni gunohlarga kafforat bo'lishiga haqidagi bob. Birinchi bob. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki: "Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulmin. Ulayka lahumul amnu wa hum muhtadun." Iymon keltirgan va hamda iymonlariga zulmni aralashtirmagan mu'minlar ana o'shalarga omonlik bo'ladi va ana o'shalar hidoyat topganlardir dedi Alloh taolo. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bu yerda komil mu'min insonlar sifatini bayon qilib aytayaptiki, birinchi sifat nima bo'lyapti? Allazina man Ular iymon keltiradi. Ya'ni ular ahli tavhid bo'ladi. Yakka Alloh to'ziga ibodat qiladi ular. ular yakka Allohga o'ziga ibodat qiladi. Allohga oxirat kuniga va hokazo iymonda arkonlarga nima qiladi? Iymon keltiradi. Bu iymon keltiradi va hamda valam yalbisu imanahum mana shu iymonlariga zulmni aralashtirishmaydi. Zulmni aralashtirib yuborishmaydi. Mana shu insonlarga deyapti Alloh taolo ularga omonlik bo'ladi. Ulayka lahumul amn, ularga omonlik bor. Ya'ni xotirjamlik bor. Dunyo va oxiratda ularga tinchlik bor, omonlik bor. va ana o'shalar nima hidoyat topgan insonlardir. Mana shu insonlar, mana shu xislat bo'lganlar. Ikkita xislat: iymon va iymoniga zulm aralashtirmagan. Mana shu oyat nozil bo'lganida sahoba ikromlarga og'ir botdi. Ya'ni ular oyatni to'g'ri tushunishdida zohiran iymoniga zulm aralashtirmagan kim bor dedi. Ya'ni Shayx Islom Ibn Taymiy aytadiki, ya'ni ular dedi o'ziga bo'lgan zulmni tushunishdi ular, gunoh bo'lgan zulmni. Ya'ni gunoh qilmagan kim bor? Demak, ular darhol tushunishdiki, oyatning teskarisini ham, demak, mafhumul muxolafa qilishdiki, usuldagi qoidaga binoan e, nima? Agar iymon keltirib, iymoniga zulm aralashtirmasa, unga omonlik bo'ladi, hidoyat bo'ladi, hidoyatlangan bo'ladi. Lekin buni aksi bo'lsa, demak, o'z-o'zidan nima degan narsa kelib chiqadi? Unga omonlik yo'q, u hidoyatlanmagan, zalolat ahli degan narsa kelib chiqadi. Ya'ni iymon keltirsa-yu, zulm aralashsa iymoniga. Ay ular tushunishdiki, zohirdan bu oyatni, a kimimiz gunoh qilmagan, kimimiz o'zimizga o'zimiz zulm qilmagan deb tushunishdi. Shunda payg'ambar alayhisalom ularga tushunchalarni to'g'lab qo'ydiki, yo'q, bu oyatdan maqsad nima emas. Sizlar Alloh taolo mana bu oyatini eshitmaganmisizlar deb turib payg'ambar alayhisalom Luqmon surasidagi oyatda Luqmon alayhisalomni o'zini o'g'liga qilgan nasihatini aytdiki, o'g'liga aytganidiki, nima deganida? Inna shirka la zulmun azim. Albatta shirk bu buyuk zulm deganida. O'g'liga nasihat qilib, "Ey o'g'lim, albatta bilginki albatta shirk bu buyuk zulmdir demak shirk bu eng katta zulm bu shirk bo'ladi mana shu shirk nazarda tutilgan oyatda deyapti ya'ni iymon keltirib iymonlariga zulmda aralashtirmagan ya'ni shirk aralashtirmagan Shirk hech ham aralashtirmagan bo'lsa, ya'ni hech bir ibodat turida Ya'ni yakka Allohga ibodat qiladi, yakka Allohga sig'inadi, yakka Allohdan qo'rqadi, yakka Allohdan umid qiladi, yakka Allohdan panoh so'raydi, yakka Allohga tavakkul qiladi, yakka Allohdan rizqni talab qiladi, ya'ni yakka Allohga qiladi hamma narsani. Tabiiyki o'z-o'zidan bu sifat bo'lgandan keyin insonda nima bo'ladi? Unga omonlik bo'ladi. Butun hayotini, butun borlig'ini Allohga bog'lagandan keyin Alloh u bandasiga albatta yordam beradi, doim yordam beradi. Shirk keltirmagandan keyin. Unga omonlik, dunyo oxiratda omonlik. oxiratda ham yordam beradi. Va u hidoyat topgan bo'ladi. Shirk keltirmagandan keyin u insonni Alloh taolo bu dunyodan hidoyatlaydi. Ha, hidoyat yo'liga boshlaydi. Oxiratda ham Alloh subhanahu va taolo ana shu hidoyat topgan insonlar, najot topgan insonlar bilan birga qiladi. Lekin ana shu iymon keltirib iymoniga demak zulmda aralashtiradigan bo'lsa, shirkda aralashtiradigan bo'lsa nima bo'lar ekan? Unga omonlik ham bo'lmas ekan, hidoyat ham bo'lmas ekan. Iymon keltirsa-yu va yana shu bilan birgalikda tog'utlarga ham kofir bo'lmasa. Ha, iymon keltirsa-yu, ya'ni iymoniga nimasi aralashib ketdi? Tavakkulni boshqaga qilsa. Boshqadan qo'rsa, Allohdan boshqadan bo'lgan qo'rquv Allohning ibodatdan qaytarib qo'ysa. Demak, bu narsalar nima bo'ladi? Uni ana shu omonligiga futur yetkazadi. Xo'p, Ibn al-Qayyim rahimahulloh aytadiki, ogoh bo'lingki, zulm 3 xil bo'ladi dedi. Kishini zulm bir zulm bo'ladi, u kishini o'ziga bo'ladi. nafsiga qilgan zulm bo'ladi, gunoh qilishi bilan, ha? Bir zulm bo'ladi, boshqa bandalarga bo'lgan zulm bo'ladi. Yana bir zulm bo'ladi, u shirk bo'ladi u. Bu oyatda nazar tutilgani shirk dedi. Kimdagi shirk bo'ladigan bo'lsa, endi umuman unga to'la omonlik ham bo'lmaydi, hidoyat ham umuman bo'lmaydi unga agar shirk aralashadigan bo'lsa. Endi ammo dedi, endi u bandada deydi, o'ziga bo'lgan jabr, gunohlar bilan, ha, gunoh kabiralar qilishi bilan zulm qilgan bo'lsa o'zining nafsiga yoki boshqa bir bandalarga zulm qilayotgan bo'lsa, Endi endi uni omonligi bilan hidoyatiga futur yetadimi, yetmaydimi desa yetadi dedi. Shu zulmini miqdoricha futur yetaveradi. Iymoniga zarar yetadi. Lekin mushrik bo'lib ketmasa-da, lekin iymoni zaiflashaveradi. Iymoniga nima bo'lar ekan? Futur yetadida o'z-o'zidan uni, demak, uni omonligi ham tamoman bo'lmaydi. Ya'ni Alloh taolo o'z-o'zidan unga mukammal yordam bermagandan keyin u sobit qadam turib bera olmaydi. Omonligi ham sustlashaveradi, uni hidoyati ham, ya'ni mukammal hidoyatda turmaydi. Chunki Alloh subhanahu va taolo fosiq holatda kishini hidoyat qilmaydi Alloh taolo. Allohdan taqvo qilgan insonlarda Alloh taolo doim hidoyatda sobit qadam barqaror qiladi Alloh subhanahu va taolo. Demak, ana shu zulmiga qarab turib, tushunali, shirk zulm aralashgan bo'lsa iymoniga tamoman ayrilar ekan, hidoyatdan ham, omonlikdan ham. Lekin agar endi narga ikkita zulm, o'ziga bo'lgan zulm va insonlarga bo'lgan zulm, bandalarga bo'lgan zulm aralashadigan bo'lsa iymoniga, unda ana shunisi miqdorida iymoni kamayar ekan, iymoni suyarar ekan. Hop Uboda ibn Somit roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man shahida la ilaha illalloh wahdahu la sharika lah va anna Muhammadan abduhu va rasuluhu va anna Isa abdullohi va rasuluhu va kalimatuhu alqaha ila Maryam va ruhun minhu val jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allohu al-jannata ala ma kana min al-amali." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimki Allohni yagona barhaq ma'bud ekaniga guvohlik bersa, ya'ni yakka Allohni o'ziga iloh, yagona iloh deb Allohga guvohlik bersa, uni sherigi yo'q ekanligiga guvohlik bersa va Muhammad alayhisalom u zotning quli va elchisi ekanligiga guvohlik bersa va Iso alayhisalomni Allohning quli va Allohning elchisi va Alloh subhanahu va taolo Maryamga tashlagan kalimasi, bo'l deb tashlagan kalimasi, bo'l degan buyrug'i bilan bo'lgan Iso alayhisalom Allohning quli va elchisi deb e'tiqod qilsa va hamda Alloh tarafidan bo'lgan ruh deb e'tiqod qilsa, ana shu Iso alayhisalomni va u jannat haq, jahannam haq deb e'tiqod qiladigan bo'lsa, bu insonda Alloh taolo jannatga amaliga ko'ra Alloh taolo jannatga kirgizadi. amaliga ko'ra, amalini nimasiga ko'ra, ya'ni bu insonni albatta Alloh taolo jannatga kirgizadi. amaliga qarab turib darajasi bo'linadi, darajasiga qarab lekin jannatga kiradi. Darajada farq qiladi amaliga ko'ra, lekin bu insonni albatta Alloh taolo nima qiladi? Jannatga kiritadi. Bu insonni Alloh taolo jannatga kiritadi. Ya'ni bu oyat hadislardan biz shunasan bobimizga taalluqli yeri, bobda bobimiz nima edi birinchi bob? Tavhidning fazli haqida va gunohlarga kafforat bo'lish haqida. Ya'ni shu tavhid bo'lsa insonni demak nima bo'lar ekan? Bu hadisda tavhidni bayon qildi payg'ambar sollallohu alayhi Alloh taolo uni jannatga albatta kiritar ekan, gunohlariga kafforat qilar ekan. Xo'p, yana boshqa Imom Buxoriy Muslim rivoyat qilgan boshqa hadisda Utbon roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda fa innalloha harrama alannari nari man qala la ilaha illalloh yabtaghi bizalika vajhalloh dedilar. Alloh taolo jahannamga Allohni yuzini istab turib la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb guvohlik bergan insonni jahannamga Alloh taolo harom qildi. deb aytdilar. Jahannamga u insonni Alloh taolo harom qildi. Ya'ni buni shartlarini tushunib, a, buni shartlari bor. La ilaha illalloh tili bilan aytsa-yu, lekin amalida demokrat bo'lsa, amalida shirk qilsa, Alloh hukmidan boshqa hukmni hukm qilsa, u foyda bermaydi narsa. Iymonda nimasi nima edi? So'z, amal, iqror. Avval iqror, keyin dedi, keyin amal qiladi, amali bilan isbotlaydi. Tavhidni. Abu Said al-Hudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Musa alayhisalom Alloh taologa aytdi: "Ey Robbim, allimni shay'an azkuruka va du'uka bihi." Menga shunday bir narsani o'rgatkinki, u bilan seni men zikr qilay va u bilan senga duo qilay. Ya'ni shunday bir so'zni o'rgatkinki, u bilan men senga duo qilib iltijo qilay, ya Robbi, doim shuni zikr qilib yuray deb aytdi. Deganda Alloh taolo aytdi: "Ey Musa, ayt la ilaha illalloh" degin dedi. La ilaha illalloh aytgin dedi. Shunda u aytdiki, "Ya Robbi, kullu ibadika yaquluna hada." Hamma bandi buni aytadi. Hamma bandi buni aytadi-ku. Ya'ni boshqaroq bir kalimani xohlagandek bo'ldi Musa alayhisalom. Shunda Alloh taolo aytdiki, "Ey Musa, agar 7 qavat osmonni va ana shu 7 qavat osmon, 7 qavat osmondagi mendan boshqa hamma maxluqotni bir pallaga qo'yilsa, ha? Ya'ni 7 qavat osmon va osmondagi barcha mahluqot, mendan boshqa barcha mahluqot deyapti Alloh taolo. Va yerdagi barcha narsa, yerda 7 qavat yer ana shu nimaga qo'yilsa, bir kaftga qo'yilsa, tarozining bir pallasiga, bir pallaga la ilaha illalloh qo'yilsa, la ilaha illalloh og'ir keladi dedi. La ilaha illalloh og'ir keladi bunga. Haqiqatan la ilaha illalloh og'ir kalima. Bu og'ir kalimaki, buni his qilish kerak buni og'irligini. Mana shu kalima uchun biz yaratildik, mana shu kalima uchun yuribmiz, mana shu kalima uchun hijrat qildik, mana shu kalima uchun jihad qilyapmiz. Mana shu kalima uchun qancha-qancha birodarlarimiz shahid bo'ldi. Inshaalloh biz ham bo'lamiz mana shu kalima uchun. Ya'ni mana shu kalima uchun hayotimiz, mamotimiz mana shu kalima uchun. Jahannam, jannat mana shu kalima uchun yaratilgan. Qiyomatda mezon mana shu kalima uchun qo'yiladi. Mana shu kalima, bu kalimani demak jiddiyligini his qilish kerak. Shuning uchun mana ustoz Qora aka Alloh kishiga agar tirik bo'lsalar najot bersin. agar o'tib ketgan bo'lsa Alloh gunohlarini mag'firat qilgan bo'lsin. Mana shu kishi <clears throat> aytishgan ekanda, ustozlarimiz aytib bergan edi. Shu rosa da'vat, tavhid da'vat qilib turgan vaqtda rosa bosim bo'lgan-ku kishiga. Shunda aytilgan ekan-ku kishiga, sizdek olimni O'zbekistonga sig'dirishmayapti ya. Sizdek katta olimni mana shu yerga sig'dirishmayapti katta Shunday nimaga deyilganda u kishi aytgan ekan. Yo, men sig'aman O'zbekistonga. Shuncha million inson sig'ayapti, men sig'ib ketaman. La ilaha illalloh sig'mayapti degan ekanda. la ilaha illallohni sig'dirishmayapti degan ekan. Haqiqatan la ilaha illalloh og'ir ekanda, u uni sig'ishligi qiyin ekan. Agar haqiqiy la ilaha illalloh bo'lsa, sig'maysiz ekanda. Mana ba'zilar aytadiki, boshqa yurtlarda yursang dedi, innamaydi. Yevropalarda ibodatda bemalolchilik, Rossiyada bemalolchilik dedi. Yo'q, ora aka, siz haqiqiy la ilaha illalloh da'vat qilingchi. haqqi la ilaha illalloh insonlar chaqirinchi, siz chiqib turatinchi Putinga ibodat qilish harom, buni qonunlashtirish harom, yakka Allohning hukmi bilan yashagin. Alloh taolo uchun shunday Allohga haqiqiy qul bo'lgin deb da'vat qilingchi, qancha turar ekansiz, qancha da'vat qilar ekansiz. Haqqi la ilaha illallohda qilsa qiyin u. Allohni qurib borligini aytib qo'yishlik u hamma oson bu narsa. Makka mushriklariga ham borib turib, Allohning borligini aytishda hojati bo'lmagan, boya o'tdik darsda ko'rdinglar. Oha, ular unutsam Allohda bor degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohda bor deb qo'yinglar, Allohda bor deb qo'yinglar deb yurmagan. Alloh osmonda yaratgan, yerda yaratgan deb yurmagan. Lekin nima bo'ldi-ki, tablig'iylar, ha, mana tablig'iy jamoat. Millionlarga bor. Hamma yerda birinchi shart, olti shartdan birinchi sharti nima? La ilaha illalloh dedi. Lekin la ilaha illalloh ulug'iyatini yetkazmaydi. Nimaga ular esa endi qamamaydi? Nimaga ularga indamaydi? Nimaga xohlagan yerda yuraveradi? Nimaga ularga istiqborotlar indamaydi? Dunyoni kezoradi, chunki la ilaha illalloh haqiqatni yetkazmaydi ular. Ular faqat rububiyatini yetkazadi. Ya'ni Alloh yaratgan, Alloh rizq beradi, shuni yetkazadi xolos. Unga qaramaydi-da, uni Putin biladi. Slavo Boga hmm. deydi ham. Allohga hamdlar bo'lsin dedi. U ham biladi Allohdan, tan oladi. U biladiki, ular xatar emas. Haqiqiy tavhidga da'vat qilayotgan u mujohid ekanligini ular ham bilyapti. Qolganlar quruq tili bilan aytib, amal qilmayotganini bilyapti ular ham. Mujohid shu kalima uchun la ilaha illalloh uchun qonini berayotganini bilyapti. Shayx Abdulloh Azam aytgandaqa la ilaha illalloh Muhammad rasululloh boshqa tili bilan aytsa mujohid qoni bilan yozyapti dedi. Va mujohid dedi xuddi dedi la ilaha illalloh daraxtini dedi qolganlar suv bilan sug'orsa, qolgan musulmonlar ham musulmon endi la ilaha illalloh shunga amal qilayotganlar. Mujohidda farqi dedi boshqa jihod qilmayotgan musulmondan u qoni bilan sug'oryapti deyapti. Va ogoh bo'linki dedi, tavhid kemasi Nuh solomni kemasini tavhid kemasi deb olsa dedi, unga chiqqanlar najot topdimi? Kema nimada suzadi dedi. Kema nimada suzadi? Suvda suzadi. Suv yo'q bo'lsa nima? Qanday suzadi kema? Mana shu kemaga musulmonlardan chiqishlik bilan najot topadi. Shu kema dedi, mujohidlar qoni bilan suzadi dedi. Shahidlar qoni bilan suzadi dedi. Shahidlar qonini evaziga tavhid kemasi suzadi. Unga insonlar chiqib najot topadi inshaalloh. Tushunasizmi? Shu shu kemani suzishlik uchun biz qonimizni beramiz inshaalloh. shunga birodalar beryapti. Lekin buni ular kofirlar bekishga harakat qiladi. Bular terroristlar, bular unaqalar, bular bunaqalar, vahshiylar bekishga harakat qiladi. Lekin o'zi aslida bu xalq uchun, bu musulmonlar uchun, xosatan musulmon xalq uchun bu mujohidlar qonni berib ularga xaloskor bo'layotganini musulmonlarda hatto yashirib qo'yishdi ular. Hatto musulmonlar yomon ko'radigan bo'lib qoldi. Mujohidlarda. Vaholanki shu mujohidlar qonini ber shu musulmonlarni kufrlarni iskanjasidan qutqarish uchun harakat qilyapti. Demak, ana shu la ilaha illalloh og'ir kalima edi. Mana shu og'ir kalimaki, demak, bu og'ir kalimalarni his qilyapmiz bu yerda mana. Mana shu kalima uchun demak tur beryapmiz. Alloh subhanahu va taoladan so'raymizki, Alloh taolo shu yo'lda sobit qadam qilsin. Bizlar mana shu la ilaha illalloh Muhammad rasulullohni Alloh o'zi xohlagandaqa va payg'ambari bizga yetkazgandaqa buni tushunib amal qilishni Alloh taolo nasib qilsin. Allohdan panoh so'raymizki, la ilaha illalloh aytsak-ku, qiyomatga borganda uni aksi bo'lib chiqishidan panoh so'raymiz. Ya'ni uni aksiga amal qilgan bo'lib chiqishlikdan. La ilaha illalloh deb aytsa-yu, lekin u o'zi hayotida kofirlar bilan, tog'utlar bilan birlashib yuradigan bo'lsa, unda birodarlar, u xatar onasi. La ilaha illalloh deb aytadi-yu, ular birga ishlasa, ana shu tog'utlar bilan birga bo'lsa bitta nimada. Unday qilib bo'lmaydi. Haqiqiy la ilaha illalloh desiz, siz jang qilishga albatta olib keladi. Albatta jang chiqadi. Payg'ambar alayhisalom nima qildi? La ilaha illalloh sig'dirmadi, vatandan quvib chiqirdi. Quvib chiqardilar, hijrat qildilar, Madinaga bordilar, kuch to'pladilar, jang qildilar. Biz ham xuddi shu bo'lyapti, qarang. sig'ma nisbatan chiqasi jang qilyapti. Lekin payg'ambar alayhisalom ular bilan, "Xo'p, mayli, seni bir kun seni quling nimangga ibodat qilamiz? Ha, tog'utinga, butinga, lotinga, manotinga, bir kun sen bizga ibodat qilasan" demadilar. Unga rozi bo'lmadilar. Payg'ambar vasallam yakka Allohga ibodat qilishga chaqirdi. Ularning olihalarini so'kdilar. Abu Talib oldi kelganda nima deyshti? Qara jiyaning bizni ilohlarimizni so'kayapti, haqorat qilyapti, bizni jinniga chiqaryapti deb shikoyat qilishdi. Demak, payg'ambar alayhisalom da'vatini boshdan boshlab la ilaha illalloh da'vat qilgan, tog'utlar kofirlikka chiqib da'vat qilganlar, tog'utlar kofir bo'lishikka ularni ilohlarini haqorat qilganlar. Lekin hozirgi da'vatchilarga ham aytamiz, birinchi la ilaha illallohdan boshla." Jihodga chiqmaysizmi desa, kimdir da'vat qilish kerak-ku vatan dedi. Xo'p, ashi gapingizni ham olaylik. Xo'p, ashi tavhidni da'vat qiling-da, birodar. Qolganingizga yarasha tavoyda da'vat qiling, to'g'rimi? Qolib turib faqat do'ppindan gapirib yuravermang endi endi. Qiling tavoydan da'vat qiling-da insonlarga. Yetkazing insonlarga. Yo uni talang yo buni talang, yo jihod qiling yo haqiqiy tavohid tiliz bilan haqiqiy tavohid bilan jihod qiling, to'g'rimi? Yetkazing uni sana. Ana shu darsni tugatamizmi? Va sallallohu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi va sallam.